ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا بسترك يا ستار واغفر ذنوبنا بغفرانك يا غفار واحشرنا تحت لواء, تحت لواء سيد المرسلين مع الأبرار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك وقلبه سليم ردنا والمسلمين إلى الإسلام مردا جميلا يا رب العالمين يلوت من يوم بنا ذا باك مدريد جميع بنا ذا باك Dritë ka falë boll, na s'kemi pse ta bojmë në kësa. Sot insha Allah në dersin tonë pasi që njëtë një Ramazanit shenjtë, duke e lutë Allahu Xhelle Xhelaluhu që atë çka ka metë mirë e marë t'na i bjen e të na i ban kabul, do të fillojmë me premtimin tonë që e kemi ba me një ndrim të vogël, kemi premtu që do t'jav komentojmë suretu Nur në xhuzin 18 në kurani kerim, surja e cila ka të bojë me ligjet, Një, një, një shembull të vogël, një pasqirë shumë të shkurt, dje kush ka qenë në ders mas iqindies e ka pa, ato ajete, ato fjalë që u folën dje ishin të asaj sure. Do të thotë me 64 ajete ajo sure, ashtu rreth asaj teme shumë me rëndësi në islam, ka të bajë, mirëpo na kemi bo një ndrim shumë të shkurt, sot Jam krenar me juve, jam krenar me prezencën e juve në xhami, edhe jam krenar shumë me ardhjen e misafirve për prezencën e ative dhe durimin edhe udhën që kanë ardhë, e lus Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, që çdo misafir i cili ka marrë pjesë sot edhe ditët e kaluara, edhe misafirve qerë që do të marrin pjesë në këtë xhami gjatë Ramazanit, e lus Allahu xhelle xhelaluhu që çdo hap të ative ta pagun në mënirën ai qysh din me pagun. Pra të gjithë së bashku me hoxhën, edhe me xhematin mendoj se jemi krenar për mysafirët prezent në këtë xhami në këtë ders të iqindies, e lutim Allahu xhelle xhelaluhu që së bashku me vendasit edhe së bashku me mysafirët, Allahu sevapet me madhrinë e vet na i dan të gjithë së bashku inshallah. Asht mirë që vendasit kur të vjen edhe në mysafir pak një kashore, megjithëse në xhami nuk asht e lypme prej anës sheriatit, po nuk asht keq që mysafirit pak Kjo ashtë ajeti i pari kësaj sure. Kjo sure, edhe katër qera në kurani kerim xhemat i ndershëm si kjo, fillojnë njajt me elhamdulillah. Domethonë n'kuran, pesë sure fillojnë me elhamdulillah. Njaja prej ative sureve, ashtë surja me të cilën na kemi të bojmë prej sotit, insha Allah. Dhe thonë elhamdulillahi, fatiris semavati vel ard, të cilën do të kthehemi në komentin e kësaj. Shprehin gatishmërinë tregojnë se janë të vegjël ndaj Allahu që i ka kriju, edhe pse janë të vegjël para të vegjël, para krijuesit vet janë para te shumë të kënaqur. Mas asaj që janë kënaqur bin me gjuj edhe ballë në sexhde dhe i tregojnë Allahu xhelle xhelalu u xhelle shalu, që na jemi të kënaqur këtu që jemi të vegjël, pse krijuesin tonë kemi absolut të madh, ma në fund çka bojnë? Ma në fund kur ta kryjnë çka thonë? Thonë alhamdulillah. Pra, mas çdo hali Në asnjë gjuhë në botë nuk përkthehet. Në asnjë gjuhë prej mijave gjuhë që fliten në botë nuk përkthehet. Mu për këtë shkak, Allahu Xhelle Xhelaluhu e ka hapë kurani kerimin te suratul fatiha me elhamdulillah edhe na ka tregu se përkthimi i kurani kerimit ashtë i pamundshëm me t'parën fjalë. Përkthimi i tij asht i pamundshëm, i mundun asht vetëm komenti, a përkthimi në asnji mënyrë, ai ka zbrit në gjuhën arabe, ka thonë lisan, ue hadha lisanun arabijun mubin, kjo është gjuha e Kurani Kerimit gjuha arabe mrekulluese, gjuha arabe e mrekullueshme, n'cilën gjuhë del ky kitab, menjëherë ma mrekulli nuk asht. Pa po është mrekulli muxhize, vetëm n'at gjuhë që e ka zbrit Allahu xhelle xhelaluhu, xhelle shanuhu, për atë shkak ai doktori, kur na tha neve se Kurani Kerimi mundet me u përkthy, Kështu i thamë edhe atij. A hin ndërtesa 20 kat në dhomë, ni ndërtesë 20 katshe me ni dhomë 4 me 4, a hin? Pra qaq hin Kurani Kerimi me atë gjuhën e pasur me 8 milion fjalë, me një gjuhë e cila 4 mijë fjalë i ka në fjalorin e vet. Asht e pamundur, asht e pamundur, Pse çka kish me ndodh? Kish me ndodh se ato ato që jetojnë n'malësi s'kishin me pas me pi ujë. Ato prej malësisë njeri se pe zbrit ujin me e pru ni çeshme n'shpi. Jo prej rrafshit me e çu përpjet. Allahu xhelle xhelaluhu i boni krojnat n'majet e kodrave e pastaj e përfshini botën edhe dajn. Fa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Un jau kam da juve rrizkun. Un jau bi juve te dera. Un nuk ju lash juve me u mundu fare. Unë i fala ujnat në majet e kodrave e pastaj e përfshina rruzullin tokësor me ta për të më faleminderu, për të thonë elhamdulillah. Elhamdulillah, ati Allahu i cili, kodrat i ka mush këtë dimën me borë, atë e që njeri nuk ka fort dëshirë, apo ndoshta nuk don me ta shef, as ka mundësi me pa se çka po ndodh. Po njerëzit i mushin enët për mrena me ujë, Allahu xhelle xhelaluhu i mush me ujë për shpine. Asht fuqia e atij, ka mush kodrat me borë, do t'i shkrijë ngadalë, ngadalë, ashtu si i duhen njeriut. Jo për një ditë me i bo me, me, me na batis, po ngadalë, ngadalë, ditë pas dite, pikë pas pike, sipas nevojës, do të kesh edhe verës prej asaj bore që ka ranë n'mal sot, do të kesh edhe verës kur punësh në arën tone dobi. E pra, kur t'i bish atij shatit, edhe ta shofsh at majën e kodrës me borë verës atje, ta dish se ajo magazja jote, Allahu xhelle xhelaluhu, xhelle shanuhu, ty ta ka pregatit, se njerëzit e dashur ato që kanë nejt në prehnin e atyne nisin pak me u mërzit nisin ka pak me u mërzit megjithëse ngadal ngadal ato e shprehin megjithëse me vështirë e shprehin se kanë nisë me u mërzit sikur mos me pas kriju Allahu Xhelle Xhelaluhu vdekje sa njerëz kishin bo që ishin met mbi tokë t'paaftë t'gjallë Jetë për të cilën filozofët e kanë shkri trunin edhe asniherë s'kanë mujtë me na kallzu çka është kjo jetë e nderuar. Ose jetë e nënçmuar si ta, si ta kemi fjalën për këtë botë. Asniherë, jeta a kjo, jo, jeta ajo. Jetë. Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu. I cili këtë sure e ka hap me elhamdulillah, i bojmë hamd i cili vetë në kurani kërim, e ka kriju jetën edhe në kurani kërim, na ka tregu vetë ai çka është jeta. Pa marrë parasysh se disa njerëz, A ka nevoj me lodhë kokën çka a jeta? Jeta është një shi për në pranverë, edhe një bimje, një bari, ose një bereqeti që mas dy ditve thahet, e merr e merr fryma me veti, edhe kryhet. Kjo a jeta, Allahu Xhele Xhelaluhu në Kurani Kerim. Ka nevoj me lodhë kokën? O Zot, po të thojmë, elhamdulillah. Po të thojmë, elhamdulillah, që kaq qartë na i ke shpjegu gjanat. Po të thojmë, elhamdulillah, o Zot për xhematin tonë që kemi në xhami. Por thojmë elhamdulillah Allah i jonë që ti na ke pru këtu në këtë shpi, e cila nuk po na zen. Edhe po të lutemi me këtë falënderim të na vazhdojsh, edhe të na i mundësojsh për ngritjen e tjetrës si kjo dhe ma të bukur, ja rabbel alemin. Që edhe ajo mos të na zonë, insha Allah. Derisa xhamia nuk na zen burra. Derisa jemi qekaq ngusht në xhami. Derisa na jetojmë shpijen e Allahut Xhele Xhelaluhu kaq ngushtë jetojmë sot E kemi zbukuru qiellin me yje t'bukura, wa hifdhan min kulli shejtanin marid, o Zot të bëjmë hamd, që ata nalt edhe neve, na ke mbrojt prej djallit fatkeq. Na ke mbrojt prej anmikut ma t'madh, nëpërmjet islamit na ke mbrojt, nëpërmjet këtij Kurani na ke mbrojt, nëpërmjet pastërtisë të dinit na ke mbrojt, nëpërmjet Allahut Xhele Xhelaluhu dhe fuqisë tande, o Allah, nëpërmjet fuqisë tande edhe dëshirës edhe rahmetit tand na ke mbrojt, prej këtij fatkeqi i cili gjithmonë synon që në rrugën e Allahut Xhele Xhelaluhu ta lon shumë ngusht shumë dam i madh për atë e të bini ju n'këtë xhami n'këtë mënyrë sot dam i madh për qata shejtani n'Ramazan asht i vogël për qata shejtani n'ditët e haxhit asht i vogël për qata shejtani në këtë masë që jeni në xhaminë e këtij katuni asht shumë i vogël e kanë pytë ka thonë pse zvoglohesh kaq kur i sheh muslimanët tu krah për krah n'xhami ka thonë qysh mos me u zvoglu krejt mundi çka e bona një mot mot shkoi poshtë Asht shumë bereqet, asht prej rahmetit t'Allahut Xhele Xhelaluhu, kur ka problem, ku me hy në xhami. Asht prej rahmetit t'Allahut Xhele Xhelaluhu, Xhele Xhelaluhu. Mos e kqyrni këta dobët, po merrni këta për bereqet, merrni këta për të madhe, merrni këta për krenari, insha Allah dhe njëherë po e lus Allahun Xhele Xhelaluhu, s'bashku me ju, që në ardhmërinë tonë, ta kemi nusen me duvak, tjetër, në funin e katunit, apo në mesin e katunit, ta kemi me dy minare, insha Allahu Xhele Xhelaluhu, Xhele Shanuhu, ai si t'dojë me zbrit rahmet, edhe me katër bërë. Njoni e ka renin prej xhematit me thonë, a s'kanë mëshirë ata kur e bojnë ata, a s'kanë rahmet ata kur e futin njerin n'xhehenem, mirë, ai që e ka meritu me shku në xhehenem, kush asht, kush po përgjigjet, kush asht ai mo, ai çka ka meritu xhehenemin, nuk asht njeri mo, ai asht dru, ai asht landë e zjarrit t'xhehenemit, e ti faktikisht në këtë dunjo, kur i shtin dru në zjarr me u djeg për ta pjek bukën, a ke rahmet? A thu ti s'e shti drunin që me a jo, po më dhimet, të ngrejtë e masë. A thu kështu? Pa kur dalim n'at botë që po thot Muhamedi, kur shkojmë në ahiret atje, e kami kollaj. Pa ki po thot janë 19 melaika, atje në surat të Mudathir alayha 19. Pa 12 limni mue, edhe një tre Abu Lehebi 15, një dy Velidi 17, edhe një Umay ibn Khalaf 18, një Ubay ibn Khalaf 19, edhe i largojmë na e him n'xhenet. Him xhenet e Muhamedit, para Muhamedit him n'xhenet. Futeni në kuptimin së përafërmi të këtij ajeti, unë mendoj se nëpërmjet këtij ajeti e gjeni rrugëdaljen, nëpërmjet këtij ajeti që po vjen, e gjeni rrugëdaljen prej të gjitha kataklizmave edhe formave të atyre që po ndodhin këtë botë sonë. E thotë, ma jeftehillahu min rahmetin, Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, si t'ia çele një popullit derën e rahmetit vetë, fela mumsike leha, s'ka mo atë derë kush e mbyll, S'ka kush e çel mo. Qe tash ky ka përkthimi i ajetit, na do ta komentojmë, insha Allah. Kuj ia çel Allahu derën e rahmetit edhe kuj ia mbyll. Kuj ia çel derën e. Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu, vetëm një grupës njerëzve ia çel derën e mëshirës vet. Ato njerëz janë shumë lehtë m'i ditë kush janë. Ato janë ato njerëz të cilët rahmetin e Allahut prej atij e lipin. Ato janë ajo grup njerëz të cilët nuk kanë dëshirë me jetu jashta hijes rahmetit atij. Qato çka e kanë lipë xhemat i ndershëm. Në kohën e duhur kur ka qenë nevoja me e lipë, të gjithë njerëzit me ren e kanë gjetë. E kanë gjetë rahmetin e Allahu xhelle xhelaluhu. A ke mundësi me mua me nejtë deri mas një orë mas iftari, t'i derdh edhe një 250 shembuj kuranorë? Jo, unë nuk do të mundoj tie xhemati jem qaq shumë. Unë nuk do të ngarkoj aq tepër. E di se je ngushtë në xhami. E di, e di se me kohë dur duhet me shpjegu që të lishosh që është se kamtë t'kanë mpi menjëherë prej ngushllëk e xhamisë tonë. Xhemat i ndershëm. Unë do t'i ceki tranzit disa shembuj A ke ndonjë nevoj të ndihmoj? Xhibrili a.s. Tha jo, emma minke fela, tha prej tije s'kam nevoj. Ti s'kam nevoj me m'ndihmu. Tha ai çka m'ndihmon mua asht tu m'pa ku jam. Ibrahim a.s. Xhibrilit i thotë, ba, pi tije s'kam nevoj kurgjo. Ai çka, ai çka po e din, ai çka, ai çka, ai çka e din, çka asht tu ndodh me mue, asht tu m'pa, çka po ndodh me mue. A pave në çfar momenti del prej krizës? A të ka ra ndonji zjarr mbi krye prej zjarreve të kësaj bote në kohën e fundit? A të ka ra ndonji gacë e huj në popull, ndonji gacë e huj e popullit, ose ndonji gacë politike e huj mbi popull kohët e fundit? A ke lyp rahmetin e Allahut xhele xhelaluhu e xhele shanuhu? A ke lyp? A i ke ngrejt durt ti me lyp rahmetin e Allahut kur flenë krejt tjerët ora një të natës? Firauni pat bërë urdhën, çka të linde djalë n'atë vjet me pre. Mashkull çka të linde me pre. Urdhën e pat dhonë, urdhën popullor, urdhën komtar. Mashkull çka të linde me pre. Bash qatë vjet, Allahu xhele xhelaluhu kish ba dëshira e tij urdhën, që të linde një djalë, s'ka të guxonë me pre. Bash qatë zonë. Edhe ka lindë. Ka lindë Musa a.s. në atë vit. Lind ai edhe kapet nana e tij për te, si nana për fëmijën e vet. Edhe kapet për te me një frikë, se anmiku madhështor po e di, po e shpulon, po e zbulon me shpijunazhin e vet, se ka lind një djalë nuk ka kapërcy nën tehin e briskit të Firaunit anmikut të Allahut xhele xhelaluhu më të madh. Allahu ka thonë n'Kurani Kerim, fa euhajna ila ummi Musa, unë e kam inspiru nanën e Musës, në mënyrën që që inspiroj unë njerëzit, i kam thonë, fa idha hifti alejhi, si të keshe frikë të foshnjës tane, oj nanë e këtij djalit, si të keshe frikë, ka prit kur thonë se japi zor nalt ta çon nja 12 vet a 20 vet nalt e tonë e zbresin poshtë dhe pra kurkush Maroja një, një shpi me beton mos të muje me hi kurkush? Jo, fe elkihi fil jemmi. Ti faktikisht oj nana e kësaj foshnje. Ti nuk je tu i dhonë zor n'uj në atë uj çka i jap zor dikush gurit. Ti je tu i dhonë zor n'uj ai uj i cili asht kujdestar mbi te Allahu xhele xhelaluhu edhe mbi djalin tan. Ligjet këtu nuk janë ligjet e njerëzve të rëndomtë oj nanë e Musës. Këtu i kam ligjet unë n'dorë qëtu n'uj. Do ta kthej. Firauni me gruen e vet. Firauni anmiku i Allahut xhele xhelaluhu Edhe me korrë njerëz të mdhaj. A keni, n'Egjipt, a keni dëshirë me ditë se çka ndodhë, çka ndodhë në disa vende, ku na mendojmë se a mirë, më mirë se te na, kurrë në vend tonë s'ka ndodhë? A kanë ardhë najherë qen pi Rusie, në balon me hongër hoxhallarë në burg? Në Shkup? A ka ndodhë najherë? Kurrë s'ka ndodhë. Në Egjipt ka ndodhë. Një aeroplan qen pi Rusie me hongër hoxhallarë në burg. Mi hongër, o mi hongër me, me javlon veç këtim. Nisi gjaja prej gjanave, ti mendon se a gjënë në gjithë, janë tu knaq ato mo, pale se sa, pale se sa, pale se sa mirë asha gjë. A ka ndodh edhe njëherë këtu, si të dilsh me votu vrash, si mos dil me votu vrash, a ka ndodh? N'Algjeri, po. Del me votu vrash, mos dil me votu vrash. Tash Rasulullah alayhi salatu wasalam e ka pa Xhibrilin dy herë. Edhe thotë t'parën herë kur e kam pa, ai ishte iman prej qiellit deri në tokë, edhe i kish 600 par krah. Kështu ka thënë Rasulullah alayhi salatu wasalam. Ai kishte 600 par krah. Për neve është kjo punë mshefët. Për neve është mshefët, po veç kjo nuk ka për neve mshefët. Na kemi shumë gjona t'mshefta. Ato që na i shohim me sy janë pak, ato që nuk i shohim janë shumë. Pra nën kujdesin e kujt jemi derisa jemi musliman? Jemi nën kujdesin e Allahut. Jemi nën kujdesin e melaikeve të Allahut xhelle xhelaluhu të cilët na shoqërojnë nëpër këso mexhlise, na shoqërojnë safin e namazit, na shoqërojnë kur jemi musliman e, e, e, e, e, pra, e, e respektojmë fenë tonë dhe respektojmë rregulloret e tona, i respektojmë ibadetet dhe ritualet tona në mënyrë qysh na ka porosit Allahu, na shoqëron Allahu neve me, me, me, me dërguës të atij të cilët Çon Allahu xhelle xhelaluhu pasuni, e çel derën e rahmetit edhe të mbush, t'ban pasanik, edhe ti ven me të rën, ndërton xhamin, ndërton mektep, ndërton kuran kurs, ndërton medresën, ndërton rrugën, shkollën, ambulantën, medresën, të gjitha i ndërton këto, se Allahu xhelle xhelaluhu e ka çel derën e rahmetit ndaj teje. Se qështu pra. Ka ngrejt rahmetin. Po kur e ka çu Zoti s'ja kemi ba hizmet rahmet, s'ja kemi ba hizmet rahmetit t'atij. Kur e ka kur kur ka qenë prezent, s'ja kemi ba hizmet. Kemi shku, qe ra ka kemi shku. Kemi shku ka ona e hunës. Unë jam me fakultet. Ti s'ki e fakultet ti. Unë e kam studiu shëriatin. Unë e kam studiu fikhin. Unë e kam studiu tefsirin. I këta nena kjo lënda e jemja. Kush ka lan tonën, kush ka lan temën. Ilmi asht i krejtve, dituria asht e krejtve. Allahu xhelle xhelaluhu me këtë dituri, krejt njerëzinë e ka ba ikram, krejt njerëzit i ka nderu, e jemja, e jotja, e ngren Allahu bereqetin e ilmit, e ngren rahmetin i shef njerëzit Fesat, bela, njoni e shan katundarin, tjetri e shan kojshinë, tjetri del bati me që më palidhe, njoni del kallxon se unë jam trim, tjetri del, për ditë vetë bin gajle te shpia, kur zonë që në sanë qirë, vetë bin gajle te shpia, domethonë banë unë koq edhe familjen e saritojnë, e zlarën familjen, e kuritin ma të madhin e fisit, e bojnë të vogël kur ta çojnë me herë për sokaki, nëse me një mu, nëse me, nëse me shujt, pra mësë mos që të sanë, Në vakt në punë me shku me rregull, babën, nonën, familjen, vllain e madh, me ndëgju bash qysh duhet, për shkak se ato s'din me të mësu për keq. A ka babë shka mëson për keqë? A ka nonë shka evladin e vet e edukon prapë? Kësi hala s'kemi pa, kësi hala s'kemi pa. Duhet me qenë smutë, për smutit s'jemi tu folë, jemi tu folë për të shnosh. Të shnosh a ka, asnjëherë. Interesant, edhe qët mësus ka njeri s'e ngon. Merre vesh mo. Merre vesh çfarë ka në shoqni. Edhe këtë mësus nuk asht gati me ngu. Qatë shka kurrë s'din me të mësu për keq edhe s'e ngon. E ka, si mos ta ngojsh këtë mësusin te shpia, çka vetëm mirë di me mësu edhe s'di keq se në lejnë të mrena në kasetë nuk ka të incizu me keq baba dhe nona për tije. Këto në del e ngon mësusin n'sokak. Këta si mos t'i ngojsh, del te mësusi n'sokak. Ai shka të thot ai n'sokak? A shkojmë sonte, A shkojmë i bimë dhenve filonit sonte. Tërë me vlla jam, a di ti kush i bje dhenve filonit? Shka është ai? Shka i bella jam, shka? Shka po mirë tja. Kush t'i ka dhonë ty këto drejta me u bo uk në midis katunit? A shkojmë i bimë dhenve filonit, i bimë sonte. Po mirë tja, s'e din se me i ra dhenve filonit, ato dhen kanë çobana. A s'e din se ato dhen ka qen në kolla ative dhenve? A s'e din se ka argaqa gjithë dhe mura? A s'e din se ka zot shpija atje? A i bimë, a në filoni. Dhe dhe mi thonë, pse ke kalu n'uk? Kush be? A dhe nuk unë, shkollën e mesme kam bitis me sredno shkollën e kam bitis me unë midis sherit a gje. Po edhe në sheër ka uq, kush ka thonë se në sheër s'ka uq? Në mal shtis ka uq. Në mal nuk ka uq, uq në sheër ka thonë mrena. Kush rri çut natën për riza t'Zotit po ju pys. Kush rri natën çut, uki rri natën çut me e kshir, cili një valaqë, e ka harru lopën përjashta. Për qatë rri natën. Kush rri prej njerëzve natën n'sokak. Uki, e shka bon uki. Mos e ka harru dikush lopën përjashta. Të më falni, këto janë gjona, këto janë gjona ashiqare, këto nuk janë gjona që hoxha i komenton edhe s'i din kushi, këto janë gjona shka i din të gjithë. Pra, Rasulullah a.s. edhe fund për dersin e sodit, na ka bo një kshill të bukur, një kshill shumë të letë, me kuptu shpejt, edhe me mund me praktiku shpejt, ka thonë, si të vjen mramja, o besimtar, si të vjen mramja, boni tri punë, ai s'ka thonë tre mijë punë, xhemat i ndershëm, boni tri punë, Ti mo je jashtë mbrojtjes, ti je jashtë kalas, ata që të sulmojnë tije i ke mo shokë, ata shka të mbrojnë kanë ra me flet, ata shka të dojnë tije janë në pushim, ata shka të dojnë të mirën ato janë tu flet mo, ato të rrugës, ato janë qerë, ato janë të natës, ata t'natës i dini kush janë, t'natës secili xhemat e di kush janë, jeshe kujdes, zbutu pak, Zbutu pak një herë dhe thuj la ilaha illa Allah. Allah i jem, kërkoj rahmetin tand të zbresë mbi meje, unë me vërtet po, po, po vëpresh në gabim. Unë me vërtet, me vërtet po dal jashtë rregullave. Se për ndryshe, para përfundimit po e them, nuk jemi na budallë. Nuk jemi na. E kam fjalën për djem të rinj, nuk jemi na budallë. Na dimë me hecë para mesnate, na dimë me hecë mas mesnate. Unë, ma, unë i kam dy-tri pasaporta, i kam harxhu tu hecë. I kam dy-tri pasaporta, një fes, tu hecë, tu hecë, ama tu hecë mas mësimit, tu hecë mas librave, tu hecë mas bibliotekave, tu hi në një bibliotekë, në një tjetër, në një tjetër, tu dhonë provime, 187 herë kemi hi në derë të provimit, 187 herë, edhe na dimë me ecë nëpër sokak, po e kemi, e kemi, e kemi pa prej atyne që dinë ma shumë, edhe kemi lexu vetë, prej atyne që i kanë dit ma shumë se na, se këto punë nuk janë në rregull, kjo është edukata jonë, shtoje kujdesin ma s'pari mbi vetveten, shtoje respektin ma s'pari mbi vetveten, do të jesh i respektuar. Si ta kishe hek respektin prej vetvetes, respekti i tjerëve te ti ka vdek, më këta ta kishe nërmen, me kaq sot pra takohemi nesër, mas dersit t'ikindisë, insha Allah, mas namazit t'ikindisë, insha Allah, lillahil-Fatiha.